Mauleko epizeia sozialan ebilten dian jenten ehuneko hogeita hamaseia bea edo haur batekin biziden jentia da, hotx, izolamentu osuan biziden jentia. Barnek aldian e, familien arteko alkartasuna tipitzen aida edo e, jentiek beste eskualde taik egiten dielakoz, epizeia soziala intxatzen da behar horren tapatzia. Epizeia sozialen helbuia da sozial kizenten laguntzia eta e, Janhaian haian joxtia presio apal batetan. erran, epizeia sozialeko langile den odilo jengazek. On répond à l'urgence alimentaire, on répond à l'aide alimentaire. Euh, ça permet aussi de faire justement des économies dans le budget familial qui permettent de rembourser une dette EDF, de pouvoir apurer ses dettes et repartir d'un bon pied pour euh, redémarrer une vie de famille euh, stable et puis pouvoir aussi avoir un emploi par la suite. Aurten, hogeita bat tona jan banatuik izan da Sibiuan, eta hoietaik 6.000 tona bilduik izan dailaik Sibiuan beian. Arenka bat agertzen da epizeia sozial juntan, laguntzaile eskaza dela eta deibate eginik da eskukaldu bat eman nahidien gusier.